Tunaendelea na darasa letu katika kitabu Buluhu Alamani lisharhi aqidati ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. na leo tutasoma babu imanu inda ahli sunna mlango wa imani kwa watu wa sunna qala rahimahullah وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنيه wala qawlu wala amalu wa niyya illa bimuwafaqati sunnah Mlango <clears throat> yetu wa leo ni imani kwa watu wa sunna. Nini wanaitakidi watu wa sunna katika neno imani? anasema al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah wa anna al-imana qawlun bil lisan ahlus sunna wal jamaa wanaitakidi na kuamini ya kwamba imani ni maneno yanayotamkwa kwa ulimi wa ikhlasun bil qalbi na ikhlasi inayopatikana moyoni yani nia wa amalun bil jawarih na matendo yanayotendwa na viungo mambo haya matatu kiyakusanya ndio unapata taarifu ya iman kwetu sisi ahlusunna wal jamaa chakasema yazidu biziadati al-a'mal imani inazidi kwa kuzidi matendo kila mja anapofanya matendo mengi katika matendo mazuri basi imani yake inaongezeka wa yanqusu bi naqsiha ya vile vile inapungua imani kwa kupungua matendo mazuri kila mja anapopunguza matendo yake mazuri imani yake inapungua fayakunu fiha nafsu ikawa ndani yake kutakuwa na mapungufu yani fil iman kutapatikana mapungufu kwa kupungua matendo wabiha ziada kadhalika pia kwa kuzidi matendo mazuri imani pia itazidi wala yakmulu qawlu iman illa bil amal anasema shekhe Allah mrehemu na wala neno imani halikamiliki ila kwa matendo kwamba mtu atakaposema ameamini inabidi imani yake iendane sambamba na matendo wala qawlu wala amalu wala qawlu wa amalu illa biniya wala haikamiliki hayakamiliki maneno na matendo isipokuwa kwa nia ambayo ndio ikhlasu bilqalbi illa binia, isiyokuwa kwa nia, wala kaula wala amala wa nia, wala hakuna matendo wala ma, hakuna maneno wala matendo na nia pia, illa bimuwafakati sunna, isipokuwa matendo hayo na maneno hayo na nia hiyo vitakapokuwa sambamba na mwenendo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inakuja sharh katika maneno ya fadilatu Sheikh al-Allama Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah qala rahimahullah ma qalahu al-Qayrawani huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa kwamba haya aliyoyasema al-Qairawani eh chipula al-Qairawani hapo ni nani Al-Kairawani Juma ni nani? Mawazo Al-Kairawani ni nani? Yazid. Eh? ibn Yazid al-Qayrawani na Ashraf aya anaitwa nani jina lake Ibn Zaid al-Qayrawani eh Naam al-akhi Mawala Abu Maisara al-Mawalla al-Qayrawani ni nani eh vipi kasemaje eh Abu Zaid al-Qayrawani mashaallah eh mashaallah eh Nurdini Al-Qayrawani ni nani wewe tayari ishapita hiyo Abu Muhammad Ibn Abdullah Ibnu Zaid ya eh? Ibnu Zaidi Al-Khairawani eh wewe kijana wa kule Mlati Aha. Anaitwa nani al khairawani Abu Zaidi al khairawani Juma Juma Juma majaliwa. Abu Zaidi al khairawani hata sirudii mtu mara mbili wewe aha kizenga Abu Zaid al qairawani aha Harun aitwa nani al qairawani Mm-hmm. Hauna kitabu? Umenyang'anya kitabu sasa hivi? Unaona walikuwa wafunua kitabu. Maisha wote hakuna anayemjua hata mmoja eh? Kudra. Ha? Ha? Abdullah ibn Abi Zaid. Al-Qawaraniyu. Eh? Al-Qawaraniyu. Al Eh? Abi Zaid. Eh. eh? basi nyie wote nyie wote mlioshindwa mtasoma mmeshika vitabu mmesimama simameni mlioshindwa mlioulizwa wote na vitabu vyenu simameni nyie mliokaa nyinyi sogeni mbele hawa wasimame nyuma na vitabu vyao wameshindwa kusoma jina la muallif pamoja na kwamba mmefunua mkafunua mkasoma mkaona mkatumbura macho lakini bado hamjaweza kujua jina la muallifu wa kitabu anaitwa nani kudra kidogo kudra ndo kidogo yani amepambana pambana na yeye mwisho ikawaranio mm? jina lake anaitwa kama alivyonukuu al-Imamu Dhahabi al-Imamu al-Allama al-Faqih al-Qudwa alim ahli al-Maghrib Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Abdurrahmani An-Nafzi au An-Nafazi Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah taala amezaliwa katika mji wa Qayrawani mwaka wa mia tatu na kumi amezaliwa katika mji wa Qayrawani mwaka wa mia tatu na kumi na itikadi yake ni itikadi ya al-sunna wal Jamaa eh, ala tariqati salafi fil usul ala tariqati salafi fil usul ama katika mambo ya furu madhhabi yake ni madhhabu ya malikia madhhabi yake ni madhhabu ya malikia miongoni mwa mashekhe aliyochukua kwake amechukua kwao Muhammad bin Masruri al-Hajjami, Muhammad bin Fathi al-Hasan bin Nasri al-Basusi na wengineo wengi katika wanawachuoni. Ama wanafunzi waliosoma kwake Faqih Abdurrahman Abdurrahim ibn al-Ajuz, Abdullah ibn Ghalib al-Busti as-Sibti, Abdullah ibn al-Walid ibn Sa'd al-Ansari, Abu Bakar Ahmad bin Abdurrahman al-Khawalani na wengineo wengi. Ameandika vitabu vingi, miongoni mwa vitabu alivyoandika ni kitabu kinaitwa Nawadir wa Ziyadat fi nahwi al juz. Kadhalika pia kitabu al-Mudawwan anifanyia ikhtisara kaita eh ikhtisar al-Mudawwan. kadhalika pia kitabu kinaitwa Ibtidau madhhab Malik kitabu Ijazul Quran na risala yake maruf ar fi Raddil qadariyah na amekufa mwezi wa Shaaban mwaka 389 na themanini na tisa eh sasa nyinyi mmeshindwa kuleta basi hata neno jina fupi tu Ibn Abi zaidin al-Qayrawani kila siku tunasema qala al-musannif rahimahullah ta'ala في كتابه بلوغ الأماني بشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني hapo Abu Zaid al-Qayrawani yeye mnaita bisharh Ibn Zaid al-Qayrawani Ibn Zaid al-Qayrawani Ibn Zaid al-Qayrawani kitabu hichi hata eh mmekisoma kuanzia tarehe 16 mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na moja mmebakisha mwezi mmoja tu miwili mtimize mwaka kila siku linatajwa jina la muallif hamna mnachokishika katika jina hilo na katika vitu muhimu ndani ya kitabu ni kujua nani mtunzi saha lala naam haya mtunzi wa kitabu anaitwa nani ili mkae شوف هذا راجع كما قال ابن زيدي ابن زيدي صح ابن زيدي نعم ابن زيدي ها ابن ابي زيدي وليس ابن زيد اه اعيد اعيد نعم Abdurrahmani Abu Muhammad si nimetaja jina na hili nani hapa kwa dakika ngapi hebu mmoja msaidie Almawala Muhammad eh anaitwa Muhammad anza mwanzo na Muhammad Abdullah Muhammad Abdullah mji Yuma Sefu msaidie Ashraf Ayo Aiwa Masikia huyu ndo aliyepatia Aya kaeni chini. Kaeni chini. Kwa umeshinda kwa sababu ya kucheka ala kulli hal changamsha kidogo darasa eh katika njia za ufundishaji pia kuchangamsha wanafunzi kuchangamsha bongo ma qalahu al-Qayrawani rahimahullah kwa al-Qayrawani ndio huyu mtunzi wa hichi kitabu eh huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa ndio kauli ya ahlu sunna na jamaa, yani kaulu ya salaf. Salafu wote taarifu ya imani wanasema kama alivyosema al-Imamu al-Qairawani anna al-imana yakunu bi thalathati umuri, kwamba imani hii imani yako أنت من أنت عبد الرحمن أنت من تلميذ فيديل وأنت من يا جمعة ها وأنت من وأنت من وأنت من leo bwana لي kila سؤال وأنت من وأنت من أنت من وأنت من وأنت من man wa anta man wa anta man la ilaha illa allah kullukum yani rasibun man inda sawala anta man ايش هذا anta man ايش هذا mlango wetu unasomwa al-imanu inda ahli sunna wal jamaa nikikuuliza anta man ndio jibu nini aha Anta man? La. Ha. La. Aha. Ana mu'minun inshallah. Anatakiwa useme ana mu'minun inshallah. Umeelewana? Utakiwi kusema ana fulani. Sisi hatupo katika mlango wa majina hapa. Tupo katika mlango wa nini? eh wasifa yako wewe katika masala ya imani unaitwa nani wewe ana muuminu inshallah kwa hiyo hmm. wote katika salafu na sale huko nyuma wameleta maana ya, ya, ya imani kama alivyoleta imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala naam na utaona Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ni mwana wa chuoni wa karne ya ngapi karne ya ngapi karne ya tatu la karne ya ngapi karne ya ngapi eh Urambo karne ya ngapi Ibrizi Aha, mazo, umekaa chini ya meza yangu kabisa sikuoni <laughs> karne ya ngapi eh karne yetu <laughs> Ibn Abi Zaid Kairawani mtu wa miaka mia tatu na kitu ndio karne yetu si tuko 1443 karne ya ngapi leo mtajuta leo ni karne ya ngapi karne ya nne hijiria kwa hiyo yeye karne ya nne hijiria anatoa taarifu hii alsunna jamaa ya imani maana yake walioko nyuma yake ni karne ya tatu karne ya pili karne ya kwanza itikadi zao zilikuwa sawa na itikadi zake naye ameiga kutoka kwa nani kwa watu walio waliomtangulia kalamu wazi hmm. قال anasema anna al-imana yakunu bi thalathati umurin aqidatul qalbi itikadi ya moyoni nutqul lisan bima taqadahu al utamka ulimi kwa yale ambayo yanayotakidiwa na moyo amalul jawari matendo ya viungo bima yaktadhihi al-iman kwa yale ambayo yanayoendana sambamba na iman fala yasihu al-imanu illa an yakuna hakadha kwamba imani ya mtu haitosihi mpaka mtu awe hivyo simu kama ismu Abu Bakar Bakar man Yahya sawa eh? haitosihi imani ya mtu mpaka awe na itikadi ya moyoni atamke kwa ulimi wake yale anayoyaitakiri moyoni na atende kwa viungo vyake yale ambayo yanayoendana sambamba na imani yake فلا يصح الايمان الا ان يكون هكذا نا علماؤنا رحمهم الله وحفظهم الله وحفظ الله الاحياء رحم الله الاموات وحفظ الله الاحياء فانا من رايكم سكي الشيخ عبد المحسن حفظه الله بن حمد العباد البدري حفظه الله akistambit na taarifu ya al-iman inda ahli sunna na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah a'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha wal haya'u shu'batun min al-iman akatoa sehemu mambo matatu katika iman Nasema al-imanu bid'an bid'un wa sab'una shu'ba. Na katika lafzi imekuja bid'un wa situna shu'ba. Kwamba ni sehemu sabini na tatu mpaka na tisa au 63 na tatu mpaka na tisa. Sababu bid'a ni namba inaanzia tatu mpaka tisa. Ndio jumhur jumhur ahli al-lugha. Na baadhi ya watu wachache katika watu wa lugha wanasema mbili mpaka kumi. Ala itihadi kwamba al-iman yatajazza kutokana na hii hadithi kwamba imani inagawanyika gawanyika sio kama ambavyo wanavyosema murjiatul jahamia kwamba al-imanu shay'un wahid kwamba imani ni kitu kimoja la yatajaza wazi imanu afsakun nas ka imanu jibril imani ya mtu muovu kuliko wengine imani yake ni kama imani ya nani ya jibril limadha kwa sababu haigawanyiki wala yazidi wala yankus na haizidi wala ipungui hii si kauli na wala si itikadi ya ahli sunna wal jamaa kama alivyosema mtume wasallam al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba kila kitendo katika vitendo vyema ni kitendo katika imani ni sehemu katika imani sala ni imani hija ni imani zaka ni imani saumu ya ramadhani ni imani kutii wazazi wawili ni imani kufanyia wema jirani ni imani kutabasamu ni imani kadhalika kusema la ilaha illa Allah ni imani kadhalika kuondoa uchafu njiani ni imani bali kusikia haya au kuhisi haya ni imani ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitu vyote hivyo na 70 shuba na 60 shuba kama katika lafzi nyingine ametaja mifano mitatu ambayo mifano hiyo ndio inachukua nafasi ya haya mambo matatu ambayo yanatajwa na ahlusunna wal jamaa katika taarifu ya imani katika maana ya imani alisema neno gani la kwanza alaha la ilaha illa allah wa huwa nutqun bil lisan la ilaha illa allah ndio hii hapa qaulun bil lisan imani ya juu kabisa ni kutamka neno la ilaha illa allah wadnaha imatatul adha na juzu ya mwisho kabisa ni kuondoa uchafu njiani alikuja katika hadithi kwamba kuondoa uchafu njiani katika sadaka kisha walhayau shubatu min aliman hii matatul adha ni kitendo katika vitendo vya jawari hauwezi kuondoa uchafu njiani kwa maneno ukiona jiwe litawaumiza watu mwiba utawachoma watu na kwenda unaokota unaweka pembeni hii ni katika amalum bil jawarih wa huwa min aliman nao ni katika iman shaka sema wadnaha imatatul adha wa adnaha na sehemu ya mwisho kabisa no kisha akasema wal haya'u shu'batun minal iman ya mwisho kabisa ni kwamba haya pia ni sehemu katika iman na wal haya'u min a'la min a, min a'malil qulubi shakasema kwamba haya ni katika matendo ya nini ya moyoni ni katika matendo ya moyoni ikiwa ni katika matendo ya moyoni hii juz inaingia katika bil qalbi umeelewana inaingia katika ikhlasu bilqalbi ambayo ni ikhlasi ya nini ya moyo katika yale matendo ambayo wanaoyafanya kwa katika hadithi mtume ametaja mambo matatu kwamba haya ndiyo katika imani lakini katika hadithi pia tunafahamu ya kwamba imani yatajaza wazi tunasema inazidi na ina innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wakisomea aya zetu zinawazidishia imani na wanamtegemea Mola wao na kila kilichokuwa na tabia ya kuzidi kina tabia ya nini ya kupungua kilikuwa kimepungua ndio maana kikazidi kilikuwa kimepungua ndio ikatoka kwenye mapungufu ikaja kwenye ziada kwa, kwa aya hii inaonyesha kwamba alimani yazidi yazidu wa madha idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu tuko pamoja naam قال رحمه الله وقد نعى الله عز وجل على المنافقين na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ali waeleza yani aliwataja eh alitoa zile siri zao na yale mambo yao Allah alitaja siri za wanafiki wa aabahum na akawatia kasoro akawatia aibu watawaadahum adhabil alim na akawa amewaadhibu amewaahidi kuwa wataadhibiwa adhabu kali tawaadahum akawaahidi kuwaadhibu adhabu kali izkanu yakuluna alsinatihim sababu ni pale walipokuwa wanasema kwa ndimi zao ma fi qulubihim yale ambayo hayamo katika nyoyo zao Aha. nani ameelewa kitu hapo الفرق بين المؤمن والمنافق ها هنا نفهم الفرق بين المؤمن نفهم الفرق بين المؤمن ومن والمنافق المؤمن حتى يكون مؤمنا لا بد ان ينطق باللسان ويخلص ma yuntiqu bil qalbi wa ya'malu bil jawarih ma fi qalbihi ya'maluhu bil jawarih amma al munafiq yuntiqu bil lisan wa la ya'taqidu fi qalbihi kana kwamba hali ya mumin hali ya munafiq tofauti yake ni hiyo simelewa kitu elewa kitu eh kwa ilipokuwa hali ya munafiki ni kutamka yasiyokuwa katika nyoyo katika moyo wake Allah subhanahu wa ta'ala akawatia aibu na kuwakosoa kwamba hali yao si hali ya sawasawa akamwa akamueleza mtume wake alayhi salatu wassalam katika suratul munafiquna aya ya kwanza idha jaa kal munafiqun Allah anamfanyia khitabu mtume pindi watakapokujia wanafiki qalu nashhadu wakisema kwamba tunashuhudia an innaka la rasuluhu kwamba wewe ni mjumbe wake la innaka la rasulullah kwamba wewe ni mjumbe wake mjumbe wa Allah jazakumullah khair wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu na Allah subhanahu wa ta'ala anaweka wazi kwamba ushuhuda wao ni wa uongo kwani hicho wanachosema kwa, kwa midomo yao hakipo moyoni mwao na Allah subhanahu wa ta'ala wakati wanaposema hayo yasiyokuwa katika mioyo yao yeye anajua kwamba wewe ni mjumbe wake au ni mtume wake wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun na Allah anashuhudia ya kwamba wanafiki ni waongo. Allah ametia kawatia aibu, kawakosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa awajue hali zao. Wakad Allahu almunafiqin fi surati al-Baqara, Allah pia amewatia kasoro na kuwalaumu wanafiki katika surati al-Baqara wa fi surati al kadhalika na katika suratu ahzab kaeleza aya tofauti tofauti za wanafiq wama suratu tubara fa innaha tusamma alfadhiha ama suratu tubara ay e, bara'atu min Allah sura tauba e, zile zilizokuja katika habari za wanafiki si kuwatia kasoro na aibu tu bali ni kuwafedhehesha liannaha fadhahatil munafiqin sababu sura ile iliwafedhehesha wanafiki wa kashafat amma kanu yukan yukinunahu eh, na ikafichua yale waliokuwa wakiyaficha wa kama annahu la yakfi nutq billisani na kama ilivyokuwa haitoshi kutamka tu kwa ulimi maadami itiqadi kalbi bila ku, bila kuitikadi na kuamini moyoni kama walivyo wanafiki eh fakadhalika la yakfi tasdiqu bilqalbi pia vile vile haitoshi kusadiki kwa moyo mala misadiquhu lisan wal amal kile ambacho haikusadikishwa na ulimi kadhalika hakikusadikishwa na maneno kadhalika hakikusadikisha na maneno kama vile wanasema watu wanasema kwamba al-imanu i'tiqadu bilqalb imani ni kuitakidi moyoni peke yake hakuna nini hakuna matendo itakidi tu moyoni khalas ما يحتاج إلى العمل قال رحمه الله وقد عاب الله على فرعون وقومه الله سبحانه وتعالى ليواتي كسور نكوي نكوائبيشا فرعون نواتواك أنهم جحدوا رسالة موسى كبرا وتعاظما فبواوا لبينغا ولي وجومب وموسى وكبري kwa kujikweza taadhuman kujikweza eh kwamba wao ni wakubwa kuliko Musa ni watukufu kuliko Musa hawana haja ya kupokea majembo hawana haja ya kupokea ujumbe kuja uliokuja na Musa ma'annahum mustaiqanuha biqulubihim pamoja na kwamba wao wali uamini ujumbe huo kwa yakini kabisa katika nyoyo zao faqala subhanahu wa ta'ala anhum Allah kaeleza katika sura An-Naml aya 14 kuhusiana na watu hawa eh, Firaun na kaumu yake wajahadu biha alhau yaudu ila yash na wajahadu biha leo nataka mtu tukisoma hakuna kulala leo alhau yaudu ila madha inarudi wapi hii na ila risala jazakallah khair eh unaitwa nani eh Haji mini mlati Garaganza au Kiganza Kiganza Mlati ipo kwenye kata gani Kagoma eh mashaallah Kagoma migazini yeah wajahadu biha Firauni na watu wake walipinga ule ujumbe wa Musa wastaiqanatha anfusuhum na nafsi zao zikawa na yaqini na ujumbe ule kwamba unatoka kwa Allah na ni ujumbe wa haki lakini kilichowafanya waupinge ujumbe ule dhulman wa huluwa ni kwa sababu ya dhulma na kujikweza Musa ni kijana mdogo sana hawezi akatuletea sisi dini mpya tukakubali tukaacha dini ya Firaun dhulman wa uluwa Allah anasema fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin angalia nini ilivyokuwa mwisho vipi ilivyokuwa mwisho wa watu wenye kufanya uharibifu ufisadi eh mnajua habari za Firauni na na watu wake waliishia wapi na waliishia baharini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu kwa kuwazamisha ndani ya maji mpaka Firauni akasema amantu birabbil alamin rabbi Musa wa Harun idhan la budda fala budda min tawafuqil qalbi wal lisani wal amal ili mtu awe na na imani ni lazima viafikiane vilivyomo moyoni na vinavyotoka ulimini na vinavyotendwa na, na, na viungo famal qalbu fawadhifatuhu al-i'tiqad wa tasdiq ama moyo wadhifa wake kazi yake ni kuitakiri na kusadikisha wa malisanu ama ulimi fawazifatuhu nutq kazi yake ni kutamka bima yutlabu minhu nutq bihi kutamka yale ambayo ulimi unatakiwa uyatamke wazi kutamka yale ambayo ulimi unatakiwa uyatamke hii ndiyo kazi ya ulimi wakati qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam na amesema mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man shahida an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu dakhala al-janna yeyote ambaye atakayeshuhudia yeyote ambaye atakayeshuhudia ya kuwa hapana budi waye kwa haki kwa Allah akiwa na yaqini na hilo tamko ndani ya moyo wake mustaiqinan biha qalbuhu akiwa na yaqini na hilo tamko ndani ya moyo wake dakhala aljanna ataingia wapi peponi fajala istiqana alqalb sharutun sharutan wajala istiqana alqalbi sharutan min fi sihhati nutqi Allah subhanahu wa ta'ala Ah, mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia kile kitendo cha yaqini ya moyo kitendo cha yaqini ya moyo sharutan kuwa ni, ni sharti fi sihhati nutqi katika usahihi wa tamko kaifa dhalik Abdurrahman Nawala Abu Maisara kaifa dhalik Vipi? Aiwa, kalamuhu batil. Ikiwa mtu atatamka bila kuwa na yaqini na kile anachotamka moyoni mwake, fa kalamuhu batil, ghairu mu'tabar. Maneno yale yanakuwa ni batil, hayazingatiwi. Na mbemsammeamka na mkasema nitakwenda kule mwisho nitakuja kushoto kwa anayesikiliza asikilize vizuri ajala istiqana alqalbi shartan fi sihhati nutqi ile usahihi wa kile unachokisema mbele ya Allah kinatakiwa kile kinatoka moyoni kama hakitoki moyoni Allah hakihesabu Allah hakihesabu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawaa واضح وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما ان النطق يجب ان يكون اعلانا لما اعتقده القلب كما ilivyokuwa nutqa nutqa kutamka ni wajibu nutqa kutamka an yakuna ilana kule kutamka ni wajibu kuwe ni tangazo wajibu kuwe ni tangazo basi ukaa tuna maneno yake mdomo na ni moyoni akasema amesema unasema nini in mukhalifu li ma ya'taqidu ish al sawa katika masala ya kusema Qur'ani katika masala ya Qur'ani maneno ya Allah sio maneno ya nini sio maneno ya Allah wazi kama jinsi ambavyo ni wajibu kuwa kute, kusema ni tamko ni tangazo ya kile unacho kinachoitakidiwa na moyo wako yani ukiwa unamtolea macho tu hivi kuna kitu unasema shehe muda wa adhana umefika mbona hampi mwadhini adhini saa mbili na robo hii sasa mimi nitajua <laughs> inabidi useme ili utangaze kile kilichoko moyoni mimi nijue nitekeleze na utakuwa umesema sasa mimi nilisema usema wapi nilisemea moyoni tunasema hayo sio maneno maneno ya moyoni sio sio maneno maneno ni yale maneno uliyosema na yakawa yenye kufidisha kalamu na lafdhu mufidun kastakim wasfun wa filun thumma harfun kalim sawa lazima maneno yawe ni yenye kufidisha kama kusema simama sema nimeambia simama kaa nimeambiwa nikae usikilize adhana adhana tuendele baadaye Naam. Kama sabaka lana anna Allah Ta'ala dhamma almunafiqin li'annahum yaquluna khilafa ma ya'taqidun kama jinsi ilivyothibiti kwetu sisi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwalaumu wanafiki ya kwamba wao wanasema kinyume cha yale wanayoitakidi faman arafa al-imana bi annahu mujarradu ma'rifa sasa yule ambaye atakayeleta taarifu ya imani kwamba imani ni maarifa mujarrad maarifatu rabb ni kile kitendo cha kumtambua Allah bilqalbi kwa moyo kamurji'atil jahamia kama murji'a aljahamia fata'rifuhu batilun fata'rifuhu batilun taarifu yake itakuwa ni taarifu ya ya batil taarifu yake itakuwa ni taarifu isiyokuwa sahihi yani tafsiri ya neno iman mtu akisema kwamba imani ni mtu kumjua Allah peke yake kama mtu atakayemjua Allah tu basi amekwisha muamini Allah subhanahu wa ta'ala mjua Allah moyoni anakuwa amekwisha muamini Allah subhanahu wa ta'ala basi hii taarifu ni taarifu batilun waman arafahu na mtu atakayeleta taarifu ya imani annahu tasdiqa bilqalbi faqat ya kwamba imani ni kusadikisha moyoni peke yake humul ashaira nao ni ashaira humul ashaira nao ni ashaira ambao ni firqa maarufa atba'u Abil Hasan al-Ash'ari eh, rahimahullah ambaye baadaye yeye alikuja akaja kutubia na akafa katika akida al-sunna wal jamaa fataarifuhu batilun taarifu yake itakuwa ni ni batil man arrafahu bi annahu at-tasdiqa bil qalbi faqat na yule atakayeleta taarifu ya imani kwamba imani ni kusadikisha kwa moyo peke yake هذا هو لأن التصديق بالقلب فقط هذا عند الأشاعرة ومن عرفه بأنه الإقرار باللسان na yule atakayeleta taarifu ya imani kwamba imani ni kukiri kwa moyo peke yake wahumul karamia nao ni karamia fataarifu batilun taarifu yake ni ni batil hawa Murjiatul Jahmiya, Shaira na na Karamia wanatofautiana kidogo katika masala ya taarifu taarifu ya iman. Hawa Murjiatul Jahmiya wao wanasema anna iman mujarrad maarifatu rabbi bil qalbi, ni mtu kumjua Mola wake moyoni basi, hata sipotenda yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu yeye anamwamini Allah hata kama hakusali hakufunga maisha yake mazima huyo anakuwa ni nani ni mu'min kadhalika shaira wao wanasema kwamba imani ni atasdiqu bilqalb ni kusadikisha ni kusadikisha kwa moyo peke yake wana natafanana maarifatu rabbi bilqalbi watasdiqu qalbi kama kumjua Mola wako hii inatosha na hawa wanasema kusadikisha tu yale ambayo alikuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam na yale aliyokuja ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hii inatosha kuwa ni nini? Kuwa ni imani. Kadhalika al karamia ambao hawa ni firka inaitwa al karamia inanasibishwa kwa muasisi wa kundi hili Muhammadi ibn al karami as-Sajistani Muhammad ibn Karami sajistani ambaye kundi hili linadai kwamba al-imanu huwa al-qawlu bil-lisani duna al-ma'rifati bil-qalbi kwamba imani ni kutamka kwa ulimi bila ile maarifa ya kile unachokitamka moyoni kwamba mtu yoyote atakayetamka kwa ulimi akawa hakukubali kile anachokitamka moyoni mwake kwamba amesema Mungu Allah ni mmoja kisha yeye moyoni mwake akawa haamini hivyo akawa haamini hicho ambacho anacho kitamka huyu anakuwa ni mu'min huyu anakuwa ni mu'min umeelewana eh? huyu anakuwa ni nani mu'min na hawa karamia wao wanaitakidi kwamba ahli sunna wal jamaa ni katika kundi la watu wa bid'a ahli sunna wal jamaa ni katika kundi la watu wa bid'a kwa hiyo taarifu ya ashaira ya murjiatul jahmiya na karamia zote ni taarifu batil katika iman taarifu sahihi ni taarifu ya ahlus sunnati wal jamaa al-sunnati wal jamaah wa akhraja al-amala kamuriyati al-fuqaha na akawa awakaramia wameyatoa matendo katika katika iman kama vile walivyofanya eh al-fuqaha fa huwa aidan ta'rifu lil-iman ghair sahih murji'ati fuqaha wa wao walileta taarifu ya iman katika taarifu ya imani wakatoa matendo kwamba sio katika nini si katika imani kadhalika pia ni taarifu ya imani isiyokuwa usiyokuwa sahihi ana haya ameeleza al-Imam al-Barbahari katika kitabu chake as sunnah Ah, ameeleza Imam al-Barbahari katika kitabu chake Sunna Sharh ya Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi rahimahullah ta'ala Ah, aliposema min madhhabi ahli alhadithi anna al-imana qawlun wa amalun wa ma'rifatun yazidu bitaa wa yanqusu bil ma'siyah kisha akasema Madini Yahya an-Najmi rahimahullah wal muhimu na jambo muhimu anna al-iman kwamba iman idha tawata alayhi al wal lisan wa amalu al بما تقتضي تلك الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا بد أن يعمل بمقتضى هذه الشهادة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويجتنب المحرمات من سفك الدماء المحرمة وإزهاق الأرواح المحرمة واستحلال الفروج المحرمة ومن فعل ذلك فهو مسلم فهو مسلم asema na jambo muhimu tuelewe ni kwamba anna al-iman kwamba imani idha tawata alayhi al-qalbu bil lisan wa amalu jawarih vitakapochanganyikana eh imani ikachanganyikana ikaja moyoni kadhalika ikaja kwenye kutamka kile ambacho kilichokuwa moyoni na kadhalika yakatenda viungo vikatenda kile kilichosemwa na ulimi na kilichoitakidiwa na moyo bima taktadhihi tilka shahada tendo na kwa yale yanayoendana sabama na ile shahada ambayo shahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kama sala mafunga na ibada zingine faman shahida an la ilaha illallah basi yule ambaye aliyetamka na kushuhudia kwa tamko hili la la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah fala budda an ya'mala bimuktada hadhihi shahada basi ni lazima pamoja na kutamka kwake shahada hii atende yale yanayoendana sambamba na shahada hii fayuqimu sala akasali wayuti zaka na akatoa zaka wasumu ramadhan akafunga wa hujjul bait na akahiji nyumba ya Allah tukufu alkaaba wa yajtanibu almuharramat na akajiweka mbali na mambo ya haramu min safki dimai almuharrama kama vile kumwaga damu za haram wizhaqul arwahi almuharrama na kadhalika pia kutoa roho eh, kutoa roho za watu zilizokuwa za haram yani haram kutolewa au almuharrama kwa maana ya tukufu eh min alhurma wa istihlalul furuj almuharrama na kutaka kuhalalisha tupu za watu zilizokuwa haramu kwake yeye kuzihalalisha faman faala dhalik yeyote atakayefanya hayo fahuwa muslimun huyu atakuwa ni Muislamu. Yeyote atakayefanya hayo huwa muslimun, huyo atakuwa ni Muislamu. Walmuhimu anna al idha tawataa alayhi al-qalbu wal-lisan, na jambo muhimu lingine ni kwamba imani itakapoendana sambamba na yaliyopo moyoni na ulimini yanayotamkwa na ulimi wa amal jawarih na yale yanayotendwa na viungo fala budda an yakuna muwafiqan lisunna Ah, ni lazima yaendane sambamba yaafikiane na mwenendo sahihi wa mtume sallallahu alaihi wasallam faman amila bikhilafi sunna yeyote atakayetenda matendo yatakayokuwa khilafu na sunna bi anibtada fi dini bid'a kwa kutenda jambo lisilokuwa katika dini akiwa anazusha yani jambo lilokuwa katika dini lisilokuwa katika dini ambalo ni uzushi fa inna amalahu la yuqbalu hakika matendo yake hayatokubaliwa hata yakuna khalisan sawaba mpaka matendo hayo yawe yametoka moyoni eh yawe yametoka moyoni akiyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sawaban tena yawe yame endana sambamba na yale aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani khalisan lillah sawaban ala ma shara'ahu Allah ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam kwamba liwe ni jambo limefanywa kwa ajili ya Allah kadhalika pia linaendana sambamba limepatia kabisa kabisa katika yale ambayo aliyaweka Allah kupitia ulimi wa nabii wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam نكتفي بهذا القدر الشيخ هابا الله أعلم صلى الله عليه وسلم بارك بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم